Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i Des a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball d'Arturo Delgado al front del control de so i el de Salva Folgado en la redacció, vos saluda com cada nit Manolo Montal. Vos recordo que podeu sintonitzar este programa mitjançant el 97.7 de la FM en els dispositius mòbils per a Android i per a Apple, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web www.la977.com. I a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on la pregunta que hem fet és penseu que ha empitjorat el València des de l'arribada de Gary Neville a la banqueta? És la pregunta que fem en el dia d'avui. Penseu que ha empitjorat el València des de l'arribada de Gary Neville a la banqueta? A veure com explica això. Vaig a intentar fer-ho com m'agrada a mi, sense rodejos i anant directe o jo me passaré de poreguita i d'acollonat o a mi veient els últims partits de València no m'arriba la camisa al cos. En el partit contra el Rayo Vallecano ens queixarem tots, el propi Nabil també ho va fer, de la falta d'actitud del seu equip. A dia d'avui, que l'equip no ha mostrat falta d'actitud, ni molt menys, la falta de futbol d'este equip me dona una por tremenda. I dic la falta de futbol d'este equip perquè ja que he anomenat d'alguna manera a este grup de futbolistes, perquè és tot menys un equip. El València és un desastre en els desajustos darrere és una nulitat en el joc d'atac. És un desert en la construcció de futbol. I el València viu, a dia d'avui, fonamentalment, de San Paco Alcácer. San Paco Alcácer. Li pese a qui li pese. I ho sé molt, però és del front, és del front anti-Alcácer perquè s'esteu quedant sense arguments a on estaria este València si no fora per Paco Alcácer? Miren, el dia que va arribar Gary Neville vas dir en el discurs del cara a cara a mi m'ha guanyat però si no li acompanyen els resultats no servirà de res i ja estem ahí ja estem <coughs> en que els discursos de Gary Neville les seues gràcies no fan gràcia i les seues asseveracions ja no se les creu ni el tato. Wigan i Neville feia este resum del partit, li preguntava a Sala Folgado. I Gary Neville feia este resum del partit. Creo que habéis eh, podido ver que mm, he visto mucho orden en el rendimiento Defensivamente hemos jugado bien y creo que solamente hemos tenido un fallo importante que ha sido a balón parado y bueno, es algo que tenemos que trabajar. No podemos seguir encajando goles a balón parado. Creo que en eh, el último tercio nos hemos mostrado ansiosos, pero bueno, podríamos haber mantenido algo mejor la compostura porque creo que hemos eh, tenido una buena organización defensiva, hemos controlado los ataques, los hemos mantenido, pero estoy de acuerdo contigo, cuando empatas en casa así, pues acabas decepcionado y no estamos satisfechos con la situación, pero esta noche estoy mucho más contento que el domingo, porque el domingo no estuvimos para nada a la altura, pero hoy, hoy sí que hemos, hemos podido jugar bien, no merecíamos estar por detrás y siempre tenemos que remontar. ¿Por qué? Porque encajamos primero un gol. Pero siguen luchando, mostrando garra y conseguimos remontar, pero tenemos que ser nosotros los que vayamos por delante y hacer que se desespere el otro equipo, ¿no? Porque cuando encajas un gol, pues el otro tiene que eh, tirarse hacia adelante, ¿no? Tenemos otro partido el jueves que viene, la segunda parte, la vuelta. Será un partido muy difícil y creo que para ellos también lo será. mundos de Yupi. Ahí me dona la impresión que comença a viure i a instalarse Gary Neville. Miren, jo no he vist pràcticament res de lo que ha vist l'entrenador. Ni he vist bon joc, ni he vist que l'equip haya millorat. Continúe veiendo un equip que vaga, que no té una idea clara de futbol, que no sap què hacer con la pilota als peus. Continúe veiendo futbolistes a años del seu rendiment natural. No veig un sol futbolista, a excepció de Paco Alcácer, que me doni la més mínima garantia. No hi ha de gol, si més no de tirar cap endavant, de que se li unfle la vena del coll com la d'un cantador flamenco i de tirar-li raça a este equip. Este Valencia es en perdón con la merda de Tito. Ni sabe ni huele. Ni sap ni faulor. Este Valencia es un no-res. Este Valencia es una transparencia del res. Este Valencia es la radiografía de un drama. perquè futbolísticament no va cara a l'aire. I a mi Neville me pot contar los mundos de Yupi i me pot contar milongues i els futbolistes me poden dir que entrenen molt bé. Fantàstic, m'alegre per ells. Però jugar al futbol no juguen res. No hi ha excuses. Este equip no va. I jo, torno a dir, o me passe de poreguita i d'acollonat o no m'arriba la camisa al cos. Però jo en el que veig, veig un equip que s'enfonsa. Jo no veig un equip que evolucione. Jo veig un equip en el cefalograma plànol. Jo veig un equip que no juga a futbol millor que el partit anterior. Jo veig un equip que els pocs futbolistes en els quals aportaven alguna cosa, encara que de manera anàrquica, tampoc la porten ja. sembla més car, Cancelo. I torna a dir, a mi l'excomentarista de Sky me podrà dir meravelles. Però la realitat és la que és. Si jo demà me'n vaig a davant de Charlize Theron i li dic que sóc George Clooney, Igual jo me puc creure, però Charlize Theron me mirarà de dalt a baix i dirà, xaval, estàs més pelat que una rata i te sobren 10 quilos. Tu te sembles a George Clooney lo que un elefant a un candelabre. Lo que ha fet un, el València avui, comparat a un partit, se sembla lo que un elefant a un candelabre. I jo començo a tindre por d'este València. Ho dic obertament comença a donar-me por el València perquè veig, el veig costera per avall i avui és cert, no ha faltat actitud seria injust dir-ho però este equip no juga res per molt que Gary Neville diga el que li doni la gana anava a dir, o això canvia radicalment, però és que uno comença a tindre dubtes de que això pugui canviar, ja ni radicalment canviar, y per cert, que no le caiga total entrenador. entrenador els futbolistes que se reíen en la yocha en aquel partido contra Las Palmas o contra el Llevant, que va a ser que va ser fundamentalmente dos Rodrigo después de Álvaro Negredo mentre en el gol de, el nombre de Negredo ya podían demostrar algo perquè lo del Negredo és intolerable i ja està bé de dir lo que, lo que no és. Negredo no pot continuar arrossegant-se d'esta manera per els terrenys de joc. Negredo ha costat 30 quilos. Negredo va fallar l'última oportunitat en el Mama davant de Keylor Navas el dia del Madrid. Negredo ha tornat a fallar avui una oportunitat d'or que era espentar-la a la porteria. Ho vas dir, Nuno, que no ha pogut ser més lamentable el seu pas pel València perquè l'ha desfet, no comptava amb Negredo perquè no entrenava bé. I a dia d'avui jo no veig a Negredo per a jugar en un equip professional de futbol. Perquè les errades són intolerables i impròpies. I ja no tenen més excuses. I Rodrigo de Pol també el mateix ya podría esmerarse y, de, y al menos al menos mostrar algo sobre el terreno de choc. Nuno ya no está, pero Negredo y De Paul, con Nuno, tampoco están. 11 y 42. Por repetís la pregunta. Creieu que ha empitjorat el Valencia amb Gary Neville a la banqueta? Arroba esports 90 nit. 11 i 42. Les 5 fotos. Enésima decepció. El València empata a un davant les palmes de l'anada dels quals de final de la Copa del Rei i tindrà que jugar-se el passe a l'Ella, tot i que Gary Neville veu altre partit. Creo que habéis eh, podido ver que mm, he visto mucho orden en el rendimiento. Defensivamente hemos jugado bien y creo que solamente hemos tenido un fallo importante que ha sido a balón parado y bueno, es algo que tenemos que trabajar. No podemos seguir encajando goles a balón parado. capità Alcácer avui cita amb el Basalet buscant que transmeté el seu caràcter al grup. Paco no ha fallat amb la seva cita amb el gol i ha fet el de l'empat tot i acabar lesionat. Gary Neville explicava d'esta manera el canvi de capitania que tindrà més capítols en els pròxims dies. Obviamente he hablado con los jugadores, pero por la discreción que requería hemos querido en estos dos o tres días no decir nada. Mm, involució absoluta. El València continua sense oferir solucions en defensa ni arguments en atac. La imatge comença a transmetre preocupació. Rossi apunta, el davanter italià serà un reforç per a la davantera granota en el mercat de l'hivern. Apuntarà la defensa amb un central, pot ser el següent pas. Un dels defenses, Toño, parla així del partit davant el conjunt de les Palmes. Que, que, es una final y nada, pues afrontarlo de la mejor manera posible, trabajar bien durante la semana y... con responsabilidad, pero también con, con, un, con esa con ese punto de, de pausa y de tranquilidad que, requiere un partido como este. Tampoco podemos salir precipitados, ni nerviosos, ni queriendo ganar los cinco primeros minutos. Eh, eh, espera el Barça on en cara encara pod mantiene la inmaculada racha de victorias en la competición doméstica o no con esa derrota. Les 11 de la nit i 44 minuts. Arranca Esports 97 nit, que anirà com sempre fins a la una de la matinada i que en el Twitter, arroba Esports 97 nit, té la pregunta del dia d'avui. Cregueu que l'equip ha empitjorat de la mà de Gary Neville? Cregueu que el València ha empitjorat des de que ha arribat Gary Neville? 11 i 45, una pausa i entrem a per la marinera que, com dèiem, últimament ens falten tesores perquè n'hi ha molta que tallar. Situació límit per al València en la 97.7 ràdio. Diumenge, a les 6 i quart de la vesprada, el València juga en la Corunya amb la obligació de sumar una victòria si no vol entrar en la pitjor crisi de la última dècada. A Riazor, Deportivo de la Corunya, València. Viu este partit en situació crítica amb el futbol en valencià sense filtres ni edulcorants que te conten Manolo Montalti i Salva Folgado. Recorda, Deportivo València, Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Disfruta del humor de Pedro Llamas en Casino Cirsa Valencia de la mano de ópera. Sábado 23 a las 24 horas. Reserva en la web del casino desde solo 9,50 euros. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Pello. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Pello. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Ara dels quarts de final de la Copa del Rei, la competició en la que molta gent tenia posada l'esperança de... perquè és el canvi més curt cap a un títol. I jo escrivia el dimecres en Superdeporte que amb este rendiment és impossible pensar que el València de Futbol puga rendir en els partits importants. Ni tan sols en els importants. Una barreja de titulars i suplents de la Unió Deportiva a les Palmes ha tornat a fer, bàsicament, el que li ha donat la gana en Mestallà. A excepció dels primers minuts, on l'equip canari no tenia ben agarrada la mesura i el València, encara que siga per el punt d'honor i l'amor propi de desfer la imatge tan dolenta davant del Rayo Vallecano en la primera part, ha eixit amb eh, voluntat, la realitat és que poquet a poquet la Unió Deportiva Las Palmas, sobretot arran del de canvi del eh, migcampista eh, Vicente Gómez per Roque Mesa, ha començat a dominar el València Club de Futbol. Ha dominat el partit? Diran, no ha dominat la pelota? La pilota? També, en algunes fases també. Però sobretot, el partit ha anat, el partit ha transitat per on li ha donat la gana a la Unió Deportiva Las Palmas. Miren, este equip a mi poden dir lo que vulguin. A mi Gary Neville podrà vendre les seues rodes de premsa, que torna a dir, són impecables. Altra cosa no, però les rodes de premsa de Gary Neville són impecables. Però la realitat és que aquest equip involuciona. Este equip va a pitjor. Este equip es diga el que es diga, avui no ha jugat bé al futbol. El València Club de Futbol continua demostrant una alarmant descoordinació en la defensa. Una inexistent, un inexistent catàleg de recursos a l'hora d'eixir amb la pilota jugada des de darrere. Una nula faceta del futbol constructiu. I el València torna a dependir de San Paco Alcácer és que és Paco Alcácer el que està aguantant el valencià. És que després de tots els diners que s'ha gastat Peter Lim en fitxatges, en el pecat d'una penitència el magnat singapurès per fiar-se de que no es tenia que fiar, el València és un equip tan rampló, tan vulgar, tan poc cridaner, tan pobre, i tant d'encefalograma plànol que ara mateix dona la impressió de no poder guanyar-li guanyar a ningú. I a mi això m'acollona. I m'acollona molt. Perquè el València està sent incapaç de fer mèrits per a guanyar partits. Sí, té alguna oportunitat més que algun rival, com el Getafe, el Rayo i les Palmes, però jugant en casa i res més. Si això és a tot el que aspira este València, apaga i anem-se'n. I anem a patir, eh? Anem a patir, eh? Com diria aquell, fent aixina en el dit índex absolutament enrotllat, ha hagut el culet aixina, eh? La camisa no arriba al cos. Perquè si este és el nivell, ja vos dic jo que en Coruña a palmar. Si este és el nivell si Gary Neville, si los mundos de Yupi de Gary Neville estan contents amb el que han vist avui i pensen que dona per anar a Riazor i tal els tres punts, estan molt equivocats. El València, primer, primer cabrechaba. Després deixava indiferent en alguns moments va ser presa xirigota i ara el València dona por el València ara dona més por que trobar-te en un canto a les 3 del matí sense llum a Carmen de Mairena perquè aquest equip se'n va costar avall jo a aquest equip no li veig cap atispe de reacció i tant de bo m'enganya i m'equivoque. Però este equip és una absoluta nulitat. Acabem de sentir-ho, però crec que val la pena. Gary Neville ha vist este partit i vos vaig a dir una cosa o tinc jo que anar a de d'Aflelú perquè no me veig o evidentment veiem les coses molt diferents Creo que habéis eh, podido ver que mm, he visto mucho orden en el rendimiento defensivamente hemos jugado bien y creo que solamente hemos tenido un fallo importante que ha sido a balón parado y bueno es algo que tenemos que trabajar no podemos seguir encajando goles a balón parado creo que en eh, el último tercio nos hemos mostrado ansiosos pero bueno, podríamos haber mantenido algo mejor la compostura porque creo que hemos eh, tenido una buena organización defensiva, hemos controlado los ataques, los hemos mantenido, pero estoy de acuerdo contigo, cuando empatas en casa así, pues acabas decepcionado y no estamos satisfechos con la situación, pero esta noche estoy mucho más contento que el domingo porque el domingo no estuvimos para nada a la altura, pero hoy, hoy sí que hemos, hemos podido jugar bien, no merecíamos estar por detrás y siempre tenemos que remontar. ¿Por qué? Porque encajamos primero un gol, pero siguen luchando, mostrando garra y conseguimos remontar. Pero tenemos que ser nosotros los que vayamos por delante y hacer que se desespere el otro equipo, ¿no? Porque cuando encajas un gol, pues el otro tiene que tirarse hacia adelante, ¿no? Tenemos otro partido el jueves que viene, la segunda parte, la vuelta. Será un partido muy difícil y creo que para ellos también lo será. mundos de de Mucho más contento, hoy sí hemos jugado bien... Miren, yo no veis res d'això. Si, si voleu, yo vos, jo vos pinte de verde, y vos di que el equipo ha millorat y que se un protes verdes y que a estar millor que contra el Rayo. no me sé en será, el terreno de yo ya estaría en millor contra el Rayo. pero es que tan pata las palmas, es que las palmas en su suplents ha fet el que li ha donat la gana del partit. El partit s'ha jugat en els paràmetres que ha marcat les palmes. És que el València continua sense tindre una idea de xoc. El València no té personalitat. Futbolísticament, este, club, este equip és impossible que li puga plantar cara a qualsevol perquè no té una personalitat definida i me poden dir la milonga de que entrenen molt bé, pues entrenaran molt bé, no vas a dir jo que no. Bé, que amb els entrenaments no se poden veure. Jo no dic que no entrenen bé, però jugar... Jugar no xuen un pimentó. Què voleu que vos diga? Però si esteu veient-lo, en Mestalla per la tele, esteu veient el que fa l'equip. Nou jornades sense guanyar. Avui contra un equip no et vaig a dir plegat, però que barrejava titulars i suplents en les palmes. Empata un. I empata un per Paco. Per San Paco. Si no és per San Paco, te va ser una a les palmes. Altra cosa. Capitanía. Folgados de ya la informació d'Esport Llute, alguns matisos però sobretot el punt culminant va ser en el qual Gary Neville li demanà a Dani Parejo que parlara i explicara en el descans el que passava. Evidentment, buscava, era bona la tria de Sala Folgado, i se i aquesta impronta del capità Premier, i aquesta ascendència del capità Premier sobre la plantilla, és evident que no la va trobar, perquè avui és Paco Alcácer qui ha dut el braçalet de capità jugant Dani Parejo. I sembla que el tema de la capitanía va a cambiar, se ha dicho el propio Gary Neville. Hemos hablado bastante al respecto, es una decisión a la que hemos llegado juntos. Sé que me vais a querer apretar, apretar, con esto, pero si tuviera algún problema con Dani o entre el club y el jugador, pues no lo hubiera sacado, en primer lugar, y en segundo lugar, no hubieras visto el rendimiento que ha dado hoy. Creo que ha estado fenomenal, ha sido el mejor del partido y sentimos que es mejor que él pueda mm, jugar con la expresión y la libertad y eh, he decidido que Paco debía llevar el brazalete de capitán. Obviamente he hablado con los jugadores, pero por la discreción que requería hemos querido en estos dos o tres días no decir nada y aquellos que no han eh, estado convocados hoy todavía no se les ha hablado esto. De aquí al final de la temporada habrá un capitán nuevo y hablaré eh, de esto en mayor profundidad en la previa al partido contra el Deport. Pues eh, jo haurà que preguntar en la prèvia del partit contra el Deport qué passa amb la capitania y si va triar nous capitans. le han preguntat si li passa per el cap rendirse se i s'ha rist. a que rendirse, <laughs> que si quieres arroz Catalina. He giving up. Ah, okay, Has traducido bien. Rendirse. Eso es justo lo que quiere el aficionado, ¿no? No no lo creo, desde luego. Realmente no sé la intención que hay detrás de la pregunta, pero eso no va a suceder. Llevo aquí cuatro semanas y el trabajo que se está acometiendo es excelente. Todavía no hemos tenido a todos los jugadores listos. Sí, los resultados no han llegado. No son los que quiere la afición. Lo sé perfectamente. Pero um, cuando un entrenador llega a mitad temporada, bueno, pues a mí me hubiera gustado ver un efecto, ¿no? Que hubiéramos encadenado un montón de victorias. Pues no sé, los resultados no son los que quiere el club, el aficionado, lo que queremos nosotros, pero vamos a llegar ahí. Tengo buenas sensaciones y no tengo nada más que decir. Tengo buenas sensaciones. El trabajo es excelente. Un tío que no ha guayado un partido en la liga. Tengo buenas sensaciones. El trabajo es excelente. Un tío que ha empatat contra el suplent de Las Palmas. A eso es lo que dio el entrenador del Valencia Club de Fútbol. Qui, lògicament, parlava de la confianza per al partit de tornada. una verdad como un templo. Vamos a darlo todo. Creo que lo hemos dado todo esta noche también. Yo creo que no haya nadie que me pueda decir que no haya visto a todos los jugadores que hayan eh, estado dándolo todo, han corrido hacia adelante, hacia atrás, se les ha visto con eh, una buena solidez física, ¿no? Tiene unas condiciones que les permiten llegar bien a los 90 minutos. Y desde Navidades, desde la em, pausa, creo que se ha visto contra el Madrid, la segunda mitad contra el Villarreal, que el partido era difícil, habéis visto a los jugadores contra el Rayo esta noche. Y estamos siendo cada vez más fuertes en la segunda mitad. Hoy hemos estado bien, no merecíamos ir perdiendo y estamos estamos trabajando duro. Los hombres lo están haciendo y hoy habéis visto que, que se han entregado hasta el último minuto y esto va a continuar así. Enhorabuena a los premiados. S'han entregat fins a l'últim minut. Home, faltaria plus. Después del paperot de diumenge passat, que los entregaren. El València se la jugarà la setmana que ve contra Las Palmas. Té ganar com a poc a marcar un gol. Y a partir de ahí, a quien Dios se la ve, que la conserve. Perquè jo ara mateix a aquest equip no el veig capaç de guanyar a cap equip. I m'acollona molt. I ja senta Neville i com dèiem abans, i com la musiqueta que hem posat abans, los mundos de Yupi. Neville podrà dir el que vulgui i els jugadors podran dir el que vulguin. No li han guanyat a ningú en la Lliga i han guanyat tres partits de Copa. Ui, contra una barreja de titulars i suplents de Las Palmas, empat a un, i Las, Las Palmas t'ha marcat el camí en el partit. S'ha jugat com li ha donat la gana a la Unió Deportiva a Palmas. I això és la punyetera realitat de l'assumpte. i després tornarem a entrar en més coses perquè ara de seguida començarà la tertúlia. Abans teniu ocupar-nos també del eh, Llevant Unió Esportiva, d'un Llevant Unió Esportiva que avui eh, li ha donat, eh, ha deixat de comptar amb el porter Jesús Fernández, ja no pertany a la disciplina del Llevant Unió Esportiva, tampoc havia tingut massa sort, jugar alguns partits a principi de la temporada passada, però eh, Jesús Fernández no ha tingut mai la confiança de cap dels entrenadors que ha passat per la banqueta del Llevant Unió Esportiva, un Llevant que, eh, a més a més, està eh, esperant tancar de manera oficial el fitxatge de Giuseppe Rossi, cedit per al que resta de temporada l'italià que podria vindre a ajudar al Llevant Unió Esportiva en el tram final de la temporada. Ha parlat Toño, el defensa lateral de l'esquerra del Llevant Unió Esportiva, que parla d'esta manera del rival del diumenge, que se l'acabem de veure fa un no res en Mestalla, la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, la verdad que sería muy importante porque bueno, es, es, un rival directo durante toda la temporada, es un rival que está ahí, que está cerca de nosotros y, y bueno, es una jornada en la que ellos no suman y que tú si, si ganas pues pues sumas tres puntos y, y en ese sentido muy importante también por, por el colaborar A més, un llevant esportiva que ja sabeu jugar dilluns i per tant ja sabrà el que han fet tots els rivals. Si està preguntant als jugadors del llevant això és un avantatge o un desavantatge. Toño ho veu d'esta manera. El partido determinará si, si nos va a beneficiar o no, pero sí que es verdad que ellos Eh, con el nuevo entrenador, con, con Quique tiempo pues, pues, juega muy bien al fútbol y, bueno, eh, eh, un poco la dinámica del Celta, gente que se asocia bien, calidad arriba y, bueno, en ese sentido tendremos que tratar de, ser más protagonistas con el balón nosotros. Y per para eh, parla Toño, la esquerre del Levante Esportiva, de la confianza. la que tenía el anterior entrenador y la que estado el actual. Está jugando minutos y de eso está contento el futbolista del Levante Estoy contento en ese sentido porque, porque bueno, con, los dos entrenadores he gozado de confianza y, bueno, pues eh, este año lo afrontaba intentando superar el anterior y, bueno, eh, creo que, estoy en, una buena línea y hay que seguir por, por este camino de trabajo y de, humildad y de mejorar día a día, que es lo que siempre he hecho. Tot Jonathan, a l'esquerra del Llevant Unió Esportiva, com dèiem, el tema de Rossi continua, diguem-se, des d'Itàlia, que està molt a prop, encara no és oficial, intenta tancar-ho l'abans possible el Llevant Unió Esportiva, que probablement el pròxim objectiu per a eh, tancar la seva plantilla ara en el mercat hivernal siga el d'un central. Ja sabeu que està eh, parlant-se d'algun central, sobretot de la Lliga Francesa, de Bakari Coné, eh, Olímpic de Lyon. vegerem jugar contra el València Club de Futbol, pot ser en el mercat hivernal i poguera ser l'home que triara en este cas la secretària tècnica del Llevant Unió Esportiva per a reforçar la part central de la zaga de l'equip de Rubi, del eh, entrenador Granota, que demà donarà la, la roda de premsa, perdó, que el dissabte donarà la roda de premsa 48 hores abans de que el seu equip s'enfronte dilluns la Unió Deportiva Las Palmas. Les 12 de la nit i 5 minuts, moment d'arrencar el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i 7 minuts arranca el temps de debat de tertúlia i d'anàlisi així a Esports 97 nit està per així que acaba d'arribar des de Mestalla a Folgado hola Folgado, què tal? Què tal Manolo, buenas abans de res, algo destacable que s'hagin pogut perdre eh, en Mestalla en el postpartit sabem que s'ha torçut el turmell eh, Paco Alcácer i que demà probablement li faran proves Don, lo més normal Manolo és que tingui un esquins en el en el turmell i a partir d'ahir futbolista que, que serà baixa este cap de setmana per a jugar davant el Deportivo de la, de la Coruña el València de moment amaga la baixa d'Alcácer per al cap de setmana diu que demà eh, li van a fer proves evidentment demà li van a fer proves però el futbolista no arriba per a jugar a Riazor jo crec que és probablement més enllà de la imatge de l'equip que torna a ser eh, dolenta torna a caure un altre futbolista vull dir, continua la plaga de de lesions bueno, ja... Avui ha sigut perseguint un balo vull dir, no és el tema no, no, físic. Si jo, no, jo no acuse a ningú. No, no, no, Dic que torna a perdre el València un, un futbolista, però és que a més perds al futbolista que estava donant la cara o a uno dels que més donava la cara en els, en els últims compromisos. De fet, avui pues, eh, Neville li ha donat el, el braçalet de, de capità. Demà, en tot cas, suposa que València ho confirmarà, però el Cácer Manolo té molt fotut arribar a, a Riazor. És que jo més que estar pendents del que puga dir eh, demà el Cosmeric del València Club de Futbol el que aniria és ja urgentment esta nit a la verge ficant un siri <laughs> perquè sense Sant Paco Alcácer ja veurem que és d'aquest equip si amb Paco Alcácer la cosa està com està sense Paco Alcácer sense Sant Paco Alcácer anem a veure que és d'aquest equip perquè torna a dir o jo sóc massa poreguita o a mi la collono que estic passant cada dia que veig al València me va increixent. Ens acompanya també Juanjo Romero. Hola, Juanjo, què tal? Bona nit. Bona nit, George. ¿Pero <laughs> qué lo de George? no, así tú que eres George Clooney o no sé qué. Ah, sí. Sí, no, bueno, <laughs> es que el error de prensa de Gary Neville... Para que te escolte, que veas que te escolte. Claro, gracias. el error de prensa de Gary Neville comencen a ser una miqueta a los mundos de Yuppie. <laughs> Es per posar una miqueta de, de en una nit que yo creo que es més No, en, una etapa, bueno, Sí, ¿eh? sí, efectivamente, una etapa que te mol de foscor, sí, sí. Ens acompanya també el company del diari Superdeporte, Vicent Hola, Lini, què tal? Hola, bona nit. Que veiem una taronja en la mà, no, no s'imagina que també per a endolçar una miqueta el que estem assistint, perquè quin anyet està duguent del valencianisme, quin anyet i el que queda i el que espera, eh? perquè la pinta que t'ha de fet, vos recorde, arroba esports 97 nit és la pregunta, és, perdó, és eh, el Twitter, arroba esports 97 nit, i la pregunta que, que vos fem el dia d'avui és, ha empitjorat l'equip amb Gary Neville a la banqueta? És la pregunta que estem fent, si l'equip ha empitjorat amb Gary Neville. El que està clar és que Pero usted, eh, Arturo, posa'm los mundos de Yuppie, por favor. ¿Otra vegada? Sí, los mundos de Yuppie. Yuppie. Ah, la cançó, Los mundos de Yuppie per molt que los mundos de Yupi diga que està molt més content, que s'ha jugat molt bé i que el treball és excel·lent, este València no té una idea ni un patró de joc, vaga sobre el terreny de joc, té uns problemes bestials de desajustos en la defensa, té unes carències absolutes a l'hora de treure el valor jugat, no té arguments per a construir futbol ofensiu i viu generalment de les parades del porter que té bons porters i de Sant Paco Alcácer i la resta a mi Gary Neville me pot dir que està molt content i jo ho celebre a mi els jugadors me podran dir que entrenen molt bé i jo us dono l'enhorabona però jo el que veig no és un equip de futbol i si amb Nuno el València estava mal per a mi, personalment, amb Gary Neville, el València està pitjor. Sí, el que sembla és que, que s'està tornant a, a, a repetir el eh, lo que alguna volta, si en esta tertúlia en parlarem pues, fa mesos, no? <clears throat> de que eh, lo preocupant és que el metge no veig a la enfermetat. Vull dir que, que tot el món està dient que, bueno, que, que això no funciona i que el seu discurs de l'entrenador, del màxim responsable, en teoria tècnic i tàctic de l'equip diga que, té, que se'n va avui a casa amb bones sensacions pues, efectivament jo estaria preocupat si fora Peter Lim jo entenc que l'afició estiga, estiga molt preocupada perquè no veu eh, solució a esta esta, no sé, no sé com dir-ho, a esta, esta sangria, no?, <laughs> de, de, de xoc de, de punts i de tot el que passa, i l'entrenador, pues, evident, diu que se'n va content perquè el dia del Rayo pues, no sé què, perquè el dia del Madrid feren 20 minuts bons, perquè avui hem, hem tingut ordre pues, bueno, jo, jo crec que, que el, el problema per a mi ho vas dir quan era en uno i ara el mateix és que si no se veu si no se veu una enfermedad és molt difícil eh, atajar-la Lili jo tinc la percepció de que probablement estem parlant ja i és massa pront per fer-ho val? Uh -huh. d'un any al FEM un any que se pot dir que són dos bueno, no estem parlant, no. Eh, ja, eh, ja firme està tirat ja eh Vull dir, jo, jo això no tinc cap dubte. Que se quede ahí. Atenme. Ah, tu, tu, fas, tu fas el 0 pronte en, eh, en la tornada no, no igual. i te plantes unes semifinals de Copa i a lo millor no és una temporada al FEM, perquè, eh, perquè després les, les circumstàncies canvien... Però tu creus que aquest equip va fer un 0-1? Però si és que no s'ha avançat més que en dos partits des que és que estan a mirar la banqueta... Bueno, Wineville dia en, en una de les situacions en un dels talls no sé si en, si en tots el, dos en esta competició no? En, no sé si és en l'últim tall o en el penúltim tall que diu es que siempre eh, o en el primer eh, en la, en la, en la visión del partido sempre, es que sempre tenen que siempre sempre favor un gol en contra hombre pues per alguna cosa serà sí que es de veres, atengueu-me anem, anem. a mi lo que, yo lo que he vist hoy a Valencia no m'ha agradat chens igual que a vosotros uh. Mm. pero sí que es de veres que hoy el Valencia no estan bé eh, no, tenim, no duguen la iniciativa no, no dominant el rival en sa casa en un partit en el que estàs obligat sí que és, sí que és de veres que aquells sense... No, no n'ha plegat... És que jo no, no recordo un xut a porta del rival. Vosaltres en recordeu? De la primera part o, o fins al gol te refereixes? Fins al gol. Fins al gol no, era la primera volta d'arribament. I aquí i, i, te, i tens la, la mala sort, no ho justifica, eh? perquè el València ha estat mal. Per mi ha estat mal. Però bueno, jo sí que considero el València... Una cosa, si t'arriben una volta i te fan un gol és perquè no defenses bé. Ja, ah, però no, no, és, que, és que Manolo te l'has fet tu. <laughs> no l'ha fet ni ells. És que te l'has no, fet però, tu, però, a veure, si, si, si el problema és... Jo estic d'acord amb tu en que el, partit és un partit estrany i no és un bon partit del València, és, però... És un partit roïn. Però el que vull dir és que al final eh, no, és, no és avui, és que és avui, és el diumenge, mm. és el partit de Granada encara que guanyes el 3 és el partit de la Real Societat, és el... És, és la primera a... part contra Granada encara que la el eh, 4-0... és el que vas acumulant i... i y que tú mm, tens un entrenador que en teoria lo has dut per a que canviara les coses i evidentment està canviant-les, eh? eh evidentment a pitjor, a Pitjor. No, no, però vull dir, les dades que, que moltes vegades són fredes però que són molt reals també, te diuen que no ha canviat res i, i, i, i a lo millor tu dius és que hem tirat al FEM, home, jo estic eh, segur que està tirat al FEM perquè l'objectiu era jugar a la Champions jo, jo, això, això ho he I, va, i el València jo crec que va ajudar per no descender eh, eh, a veure, jo hi tinc eh, diverses opinions al respecte. Una, el València està mal, però jo a soles en les... En les vosaltres sabeu eh, el test que fa que el València no perd a Mestalla, és de veres que últimament està deixant de guanyar, però que no, jo penso que el València patir, per no baixar, no va patir. Estic segur de que no va plegar a Champions, val? I, pra, i, i, pràcticament, i pràcticament segur de que tampoc aplegarà Europa League. Val? Però dit això, vos convide a, a fer un feedback molt ràpid que, eh, que segur que, que fareu. Se'n recordeu de quan canviar Quique per Koeman? Quina va ser la circumstància? Ara la pitjor. Ara la pitjor. Se'n uh mm. -huh. recordeu com acaba aquella temporada? Tenint en compte que els futbolistes d'esta plantilla de València, em sap greu dir-ho, val? però el, el 98% no s'acosten als pitjorets d'aquells. Als pitjorets. Val? Eh, però diguem-li això... per el títol. Correcte. I, jo te, i, I la Lliga? quan se salva el València? Com està eh, el València? Eh, el l'agarrar en última hora i faltan dos... No, l'agarrar canviant d'entrenador. Sí, sí, correcte. Agarrar l'equip una altra vegada. Sí, però que vull dir? després de perdre en, en Bilbao... Correcte. Eh, eh, eh, L'equip estava tan afonat que li s'entraren a tot a tot el món el, o sea, me pero, pareix... però estan en l'altre eh, i, te compre, te compre, te compre en totes similitud. les teories Juanjo pues... de l'autogestió i tot això no, no, no, si jo no parlo d'autogestió jo el que tinc eh, és que el si, València si en Koeman teoria... assegut a la banqueta val guanyar la Copa del Rei i en la Lliga era una ruïna I és, calamitosa i estigui a punt de baixar, sí, sí i, i vos vaig contar una anècdota també en guany passat el, el València remonta un partit en competició europea que, <clears throat> quina eliminatòria va ser que Paco ne fa un parell que, eh, correcte i jo tinc la sort d'anar amb el meu fill nosaltres no tenim eh, abono de Mestalla, però per circumstàncies anem a veure aquest partit. I quan deixem al carrer, la gent estava, la gent estava il·lusionada, val? I per l'avinguda de Suècia, val? N'hi havia gent eh, eh, cridant i, i bramant i, i animant. al balcó. Correcte, val? Mm. I jo li dic al meu fill, tete... De fet, no sé si va deixar salvo. Mira, mira a, mi, a, mi em sona, a, mi em sona que sí. A tu te va donar un pantall allà en la sala de premsa. Quin partit és? Basilea. Basilea, la remuntada que fan en Mestalla Basilea sí, sí, sí crec que és Saúl raro que és Saúl Isquera, no? jo li vaig en pantall, no? jo li me pega, i a més me va, me va, me va atendre personalment amb Adeu Saúl com siguen té una Coca-Cola atengueu-me eh, jo li diria al meu fill tete eh, esta sensació el papà eh, perquè pa, eh, te facis una idea des de que el Barça guanya l'últim des de que el, que el València guanya l'últim Copa en la eliminatòria que se carrega i vaig veure els futbolistes eixir al balcó de Mestalla i vaig veure la gent disfrutar en Mestalla és l'últim volta que jo l'he vist disfrutar en mm. Mestalla. Mm. És Ixina. I era una temporada tirar al fem, també, com esta. Sí. Esteu d'acord o no? Sí. Vull dir, per això les circumstàncies, a mi és de veres que el que fa el València no m'agrada. Però tenga, home, anem a... Eh, eh, estos avui tan... Eh... Tu vols que s'aixequen un dinar a que no, a que no ganen el, eh, guanyen I, el, la Copa? I, i aposta és molt còmoda. Ah, és la que estàs tu dient, que, que, i, que la Copa pot ser la salvació de la temporada. I si aposta és molt còmoda. Jo crec que és que... Si tu mires la història, jo tinc dubtes no? de que arriben a semifinals però que estic segur que si en semifinals... Tu te la vols, qualsevol... te la vols a jugar així davant de tots a que el València plegar semifinals estan fent una ruïna com està? Si tu te la jugues l'altra, sí. Ojo. Clar. Folgado jo convidats, eh? Vosaltres sí, sí, no, pas quatre, pas quatre. Clar, Què has dit? Què has dit? Que va guanyar la Copa? No, no, no. no. Que va que... Semis... Jo dic que se carrega les palmes. Jo també. Mira el que t'he dic. Jo dic que... Però Juanjo jo, eh... em diu que Sol es traga si me compromet a dir que guanya la Copa. Eh, més, anem, jo crec que elimina les Palmes, evidentment. Jo, ah, jo, ara mateix, jo, jo, jo, ara mateix, este equip, jo ara mateix jo crec, crec que el València sí, no elimina les Jo crec que este equip ha eliminat la Unió Deportiva Però vosaltres heu vist avui el València. Sí, clar que l'he vist. Clar que Contra una barretja de titulars i suplents de la Unió Deportiva no, no, no, Las Palmas. No, no, no, no, no digues barretja. Di suplents <laughs> amb els eh, centrals, David García i Aitami, que eren titulars. Salva, sí. quan, David, quan David García és lateral, sí. Vicente eh, Gómez, que era sí. mitjante, que s'ha lesionat, que ha lesionat per cert. i Araujo, que se pot considerar titular, encara que l'altre dia davant l'Atleti Madrid va jugar William José, el, el saps, saps, lo, saps lo, lo greu i lo trist de tot això? Que el València eliminarà les Palmes, o no eliminarà, depenent de lo que facin les Palmes. Les Palmes. Vull dir, si les Palmes se pren en, en, en, en, en ganes, si les Palmes pensa que esa, ese partit és important per a ells. Si les Palmes eh, vol lluitar per estar en semifinals, estarà en semifinals. Perquè el València no té el que té les Palmes, les Palmes. No té ese patró de xoc, no té un entrenador que sàpiga el que fa, no té un entrenador que organitze. Entonces, clar que pot guanyar el València, si el València té jugadors que un jugador segurament del València cobra el que tota la plantilla de les Palmes Clar que pot guanyar València, faltaria més que el València no pogués guanyar les Palmes. Però, però lo trist d'aquesta situació és que dependrà de com se prenen el partit, els xors de les Palmes, la setmana que ve. Bueno, jo... el futbol i pot ocórrer qualsevol cosa, evidentment. Jo no participe tampoc de la teoria catastròfica de que el València se'n va eh, de cap cap a la segona divisió. Jo crec que el València, evidentment, ja estic d'acord amb Vicenç, amb, a més en Linares eh, no va accedir via, eh, via Lliga a la Lliga de Campions ho vaig dir la setmana en la que el València tenia dos partits molt compromesos que per a mi eren vitals quan va jugar davant el Real Però Madrid i davant el Villarreal i davant el Villarreal de Campions no, no, és que si me deixes parlar acabe Ei, papa, si me deixes parlar, acabe altre, altre, eh, si me deixes, clar, aquella setmana era vital i aquella setmana sí tot el món se va conformar en la imatge que va deixar el València davant el Real Madrid que gran era Gary Neville, quin bon partit s'ha fet els eh, futbolistes, eh, la reacció... Eh, han recordat el partit que van fer davant el Barça, mm, això va canviar, molt bé. Aquella setmana era vital, tu empates davant el Real Madrid i perds en Villarreal. El tècnic, després de perdre en Villarreal, diu que s'ha fet una gran segona part i que és el camí posteriorment arriba el partit de la noeta i tornes a perdre en la noeta vull dir, el València no va arribar aquella setmana era la clau per arribar via Lliga a la Lliga de Campions i aquella setmana vares fracassar te vares quedar amb les sensacions bones de jugar davant el Real Madrid i fer-ho bé. Per què? Perquè aquest equip té tics d'equip menut. I ho vaig dir després de, però, Salva, de jugar... Però, ara no, no tens no, no, no, bones sensacions. Però deixa'm acabar, que jo te deixo, mm. uh -huh. te deixo parlar. Aquell dia, després del partit davant el Real Madrid, tu vaig dir tics d'equip menuts. Cert. Ha jugat davant el Barça, que bé. Ha jugat davant el Real Madrid, que bé. Davant rivals menors, ruïna. Posteriorment, aquesta setmana, que per a mi era vital, se jugarà Noet i Vares Pedre. A partir d'ahí ja no tens cap opció d'accedir via Lliga a la Lliga de Campions. La temporada en Lliga és un fracàs. La temporada en Lliga te va donar per a deambular sense pena ni glòria per la zona eh, desganada de la classificació d'ahir no vas a eixir i és molt complicat, encara te pots enganxar, però és molt complicat fins i tot que arribes a jugar l'Europa League la pròxima temporada. Solament te queda enganxar-te a la Copa i a l'Europa League, desitjant que, com diuen els futbolistes, això sol siga una mala ratxa, eh, siga mental i que en el moment s'enganxi una victòria arranqui una dinàmica positiva, desitjant que això, perquè és el diagnòstic de tècnic i de tot el vestidor, siga reial però sols te queden les competicions curtes. Teoria, i tu saps, Manolo, que així vinc defensant fa setmanes. L'equip ha de canviar la prioritat i centrar-se en aquestes competicions. I si tira la Lliga, la tires. Perquè si no, bueno, pues el... vas a tirar la Lliga, vas a tirar la Copa i vas a tirar l'Europa League. I la temporada... El, el primer que, que de ja... seria l'entrenador que ha reservat a Andrés Gómez. Correcte. El, el millor crec jo, dels seus jugadors, o dels millors jugadors, o dels jugadors que poden marcar la diferència per a que jugue en la Lliga. Sí, Juanjo, que sí, però la temporada, que ja és un fracàs, insistís, en Lliga, té el perill de ser un fracàs absolutament en tot. I el segon projecte mèrit en el València per a aquesta temporada és un fracàs. Total, I ja absolut. està en el trànsit, des de la incorporació de Suso García Pitar, cap al tercer projecte eh, Meriton. Però el segon, en Lliga, és un fracàs. 12 i 23, a tot això que ha dit Salva, ara continuem parlant fins a l'hora de la matinada a CIA Esports, 97 nit en la 97.7 ràdio. Situació límit per al València en la 97.7 ràdio. Diumenge, a les 6 i quart de la vesprada, el València juga en la Corunya amb l'obligació de sumar una victòria si no vol entrar en la pitjor crisi de la última dècada. Arriazor, Deportivo de la Corunya, València. Viu este partit en situació crítica amb el futbol en valencià sense filtres ni edulcorants que te conten Manolo Montalti i Salva Folgado. Recorda, Deportivo València. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante. Un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Onda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Onda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su academia de peluquería canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres el peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 25 de la nit. Quan veieu el València, vos vas a demanar una paraula i després, ja si voleu, ampliem. Quina sensació vos produeix quan veieu el València jugar al futbol? Bueno, intentaron. Y ya es tu caso profesional. <laughs> Tristor. Yo no veo echo el equipo alegre. Tristor una. Eh, Tristor. Me las lleva también, yo también a decir algo paregut. Pero yo diré desánimo. Desánimo, dijo Juanjo Romero. Yo el veis, Manolo, eh, ductos. Ductos y nervios. Si me dices dir dos palabras. <laughs> <laughs> perquè eres tu, eh? a mi no m'agrada ah, no, a, a tu no podeu així <laughs> que després me'n prendre redacció i me posa les files si no m'anor me trau el fuet <laughs> tristor, desànim i, i dubtes de, de, de però estem preguntant quin vos sentiment vos, vos fa eh, el València del Velleu i Salva diu que li causa dubtes ah, jo anava ahí algú me pot explicar a què juga el València con el futbol? Quin és el patró i la idea de joc d'este València? Mira, és molt greu una, una declaració de, de Gallà quan eixit a parlar en la zona mixta eh, Gallà ha dit a este, equip, a este equip li queda molt de treball dos voltes ho ha dit vull dir que l'equip ha de treballar que deixa molts, molts però si llocs. diuen que entrenen de categoria i, i Rodrigo ho digué també no? que deixa uns, que de, ha, parlat, ha, fet, ha fet una, una bona radiografia Gallà de lo que li corre a partit molt semblant, però que diu Juanjo ara a lo que Madrid, Rodrigo Atendido dio una frase que es sangrante. Corremos, corremos, corremos y ni defendemos ni atacamos. Uh -huh. Y luego todos els futbols diuen entrenem molt bé, enhorabona. Pero Chuar no chugó un pimentón. Nada, pero que lo trist, lo trist de la de, de, de la declaració de Gallà és el que ha dit, que a l'equip li queda molt de treball, molt de treball quan estem encarant ja la segona eh, roda del, del campionat i on estàs ja en quarts de final de, de Copa del Rei i on has canviat un tècnic, vull dir mm, que és cert que Nuno va treballar mal en molts aspectes i que, que l'equip que hereta eh, Gary Neville mm, és un equip prou fotut per alçar-lo des del punt de vista físic i fins i tot des del punt de vista eh, tàctic però una volta se n'ha anat Nuno vull dir, els futbolistes s'han quedat al descobert, vull dir, totes les vergonyes s'han quedat a l'aire, vull dir, els futbolistes s'han quedat nuets sense la protecció de, de Nuno. I a partir d'ahir el tècnic Manolo, que porta 13 partits ja en la banqueta, perquè jo el dia del, del Barça ja li doné a d'ell, o el dia del Baracaldo, el primer de Copa que no està a la banqueta, mm. ja està ell allí, hi ha un canvi ja de, de moviment, de sistema, etc que el fa el germà perquè li ho diu eh, Gary Neville, 13 partits ja en la banqueta, jo crec que ja és un temps suficient com per a que el tècnic Manolo haguera canviat alguna a l'equip i repetís clichés de l'època de, de Nuno, que és lo realment preocupant, és que com tu dius, l'equip no evoluciona, l'equip involuciona, vull dir, l'equip és el de Nuno, l'equip és el mateix, té igual que estiga no, no Neville pitjor. que que estiga Nuno en la banqueta, com a mínim, és el mateix, discutible si pitjor, vale, correcte, Buca se tard després del partit d'avui, però és que avui, com deies tu abans, Manolo, és que les palmes eren les no habituals, és que l'entrenador en roda de premsa entrega la cullera i diu, bueno, el partit compromès meu de la setmana aquí que se tien i no anava de farol, diu, és el del dilluns davant del Llevant d'Unió Esportiva. Per què? Perquè aquest equip, Manol, té que salvar la categoria, té que estabilitzar-se en primera divisió. És fonamental per al projecte de la Unió Deportiva Las Palmas. I el tècnic ja te ho està dient. Diu, jo vaig a jugar en suplents, Gary Neville. I te juguen en suplents. I tu, és en un 11 molt titular. I un 11 molt titular fracassa davant dels suplents de la Unió Deportiva Las Palmas. És que el porter, Manolo, és que la Isida de pilota de Las Palmas en l'inici era com per haver-te llançat com era, a un job cada volta que traien en uh -huh. curt pressionar-los perquè <laughs> robaves i no ho has fet eh, <clears throat> jo, jo dins, de, dins, del, dins del desert uh -huh. val, si, veig, si veig un oasi val, és que el València vol vol vol, això no vull dir que, que ho faci val? Eh, vol furtar la pilota més avant molt amunt, sí, del, sí, del, sí. del que ho Nuno. La línia Puig és eh, correcte. Eh, això dit això, aplega tard. Quasi mai aplega. Val? Dit això. I en referència a lo que estaves tu comentant ara... Hòstia, se m'ha anat el fil. Ah, sí. Has dit, eh, ha plegat un moment en què has dit i al final els jugadors es queden nuets. Però, xics, totes les vergonyes al descobert. Però, xics, totes. a aquestes altures algú qüestiona ja que la plantilla que té el València a dia d'avui és una, una plantilla totalment sobredimensionada? És que, ah, és que si n'hi habiendo dos futbolistes que deberes marcar marcaren diferències en guany passat, val? que deberes veres marcaren futbolistes eh, eh, diferències, per mi són els dos. Per mi és el porter a principi de temporada que estigué fantàstic i és el central que has venut, perquè els de més n'hi ambos bons jugadors, però Pepinos no n'hi ha cap. N'hi ha algun projecte, n'hi ha algun projecte de bon jugador, però Pepinos no en tenim cap, no en tenim cap. Paco, pot aplegar ser un tío de 20 o 22 gols per temporada, jo estic segur però Ateme de moment no ho és. De moment no està, potser per la coyuntura André Gómez, Mustafi és un central campió del món, que té bona pinta, val, però de vegada en quant eh, eh, eh, està, en, eh, està, an, està an, en la llesca André Gómez, Cancelo, té, té coses que dius, che, i té altres coses per ir darrere que donen por. És que està totalment sobredimensionat. No, o soc jo, jo l'únic que ho pensa així? Jo no penso així. Jo crec que el València té bons jugadors i té alguns jugadors de primer nivell de primerísimo nivel Es la misma opinión Comenzan por la portería que te tres porteros o dos si vos llevar a Alves a, Alves, digo a Alves eh, de, de yo creo que te eh, eh, yo no creo que, que tenga dos porteros de máximo nivel I, si, i jo, jo hi discrepe no, no, no, quin, no quin porter, eh, és, és millor eh, no sé, dime porters d'equips eh, que són millors que, no que Jaume jo que, encara no que, que estan millor que Jaume, millor que, Jaume jo... que estiguen millor que Jaume que has hagin tingut i se punt de, però que en, en, en, eh, en, en conceptes te, eh, tàctics bueno, eh, que siguen millor que Jaume jo pense que n'hi ha ah, veure, eh, jo, on, on, on vull canar, nou equips millor, on, on, vull, on vull canar és que els jugadors del València no són roïns suors. No, roïns, roïns no són. N'hi ha jugadors molt bons, n'hi ha suors de primer nivell, i on ha fet. On, I sobre, on ha fracassat. I sobre, tot... sobretot és el que té no, no. més equip que per a fer el que està fent. Per, per supos que per a estar on està en la Lliga, i per supos que va fer el que ha fet avui, però sobretot mm. on ha fracassat el projecte Meriton, per a mi, claríssimament, és, és en l'aposta dels entrenadors. I en l'estiu, en la planificació esportiva di, bueno, noménalo planificación esportiva o noménalo elección de entrenador no, no, o, o noménalo poder al entrenador o, o noménalo com vulguis vull dir, els xors del València no són xors roïns no són xors roïns n'hi ha joves en nivell de projecció n'hi ha xors en un nivell vale. tots estan per, la, per ball dels, però Javi Fuego és un, un, un mig centre roïn no Fajo, és un mig centre roïn Fajo, però, un... però tens un top te, te, tu tens, creus que tens a dia d'avui un top 1 eh? un però top en la plantilla el Sevilla té un top? No, però la mitja dels jugadors del Sevilla és més elevada que la mitja dels jugadors de València. Per mi no n'hi no ha... No ha en, eh, en dos futbolistes que tu te llevares de damunt, eh? Pues jo, jo, pues jo crec que, eh, <laughs> encara que ara Manol no està a sobre de mi, canvia molt de l'entrenador que té el Sevilla al l'entrenador que té el València. Que te podrà agradar o no, però que té un estil, que té un, un, un, una idea de xoc i que el Sevilla saps a què xuga en, en totes les botxeries que així moltes vegades s'han condemnat d'una Gemini i te posa l'exemple de Sevilla perquè és un equip paregut al València no te pose, per supost, ni el Madrid, ni l'Eti Madrid però, el, però el, el Celta el, té millor equip que el València? millors jugadors que el València, el Celta? el Eibar té millors jugadors que el València? m'estàs dient això? no o té millor jo, entrenador jo no o té una idea de jo no he dit això Val? però atén-me pa mi, Villarreal, Sevilla que tu has dit no Aleti de Madrid Òbviament, Barça no, no, i Real Madrid. Jo, lleve, jo només lleve, jo només lleve Madrid, Barça i Atlètic Madrid. I Sevilla i Villarreal, per mi, tenen millor plantilla que el València. <clears throat> jo crec que tenen, com diu Salva, millor planificació i millor eh, eh, director tècnic, millor entrenador, millor persona que sap a què té que jugar el seu equip. Inclús encara trauria alguna altre, potser. No? És possible. Eh, anem a fer una pausa per la pública d'un 74, llegim les vostres respostes eh, i continuem parlant noms propis. Jo ara parleu de la porteria. Jo encara no sé per què Jaume ha desaparegut de l'hora <clears throat> inicial. A mi, si me pregunteu, jo no tinc ni punyet... <laughs> I una molt bona. Si ara no està el Càcer, que l'ha llevat el Luna de capità, a Parejo. Anem a parar Ara que torna a ser Parejo. Anem... No, no, no, no. Hola, anem a parlar tema capitania. De fet, Arturo, que vaig a preparant el, el tall <laughs> de Neville Capitans. És que t'ho vi perquè és, això és ser Mm, Pero a mí, mal gestor de un crear problemas o no es no saber gestionar un grupo. Tú tienes que resolver... Mira, siempre me recuerdo... Y mm, perdona que talla talla uh-huh. la frase de Ernesto Valverde, la primera rueda de prensa, cuando vine al Valencia, fichar. Y dije... Yo, eh, si se recordo de cómo estaba el vestidor, todos tots eren no sé qué tal... Bueno, usted va a separar a jugadores... No, yo aquí... A ver, los incendios no se apagan con gasolina. Está. O sea, això para qué? El porter, el, el, el capitán, el no sé qué. Che, fes lo que tens que hacer. Entrena y deixa-te eso. No tires foc a un incendio. No tires gasolina a un incendio. Ahora parlarem de capitanía, de portería... Vull parlar de... del, del tècnic i del discurs que ha donat Manolo. Del tècnic de los mundos de Yupi... No, no sé, però vull, vull no més allà. Vale, se me va quedar curta la tertúlia, ja t'ho dic jo. Vinga, a la posa que tornem. Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Situación límite per al Valencia en la 97 92.7 radio Diumenge, a les 6 de la vesprada, el Valencia yuga en la Coruña, amb la obligación de sumar una victoria si no vol entrar en la peor crisis de la última década Arriazor, Deportivo de la Coruña, Valencia Viu este partit en situació crítica amb el futbol en valencià sense filtres ni edulcorants que te conten Manolo Montalti i Salva Folgado. Recorda, Deportivo València. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Tuiteando, tuiteando, tuiteando. Les 12 de encara no sé si la elecció d'esta sintonia per los Twitter és bona o és roïna. No, no. Me passa com en el València, no ho sé encara. ¿no? sé, no sé, no sé, Bueno, pues eh, Vicente Casan, No, no, la, canción que, no, te allí, Cante yo. Vicente Casan diu con Negredo se entiende mejor aquello de vaca sagrada del vestuario, pero no por lo de sagrada. Eh, mes, per diu tres veces haciendo la misma pregunta, ya duele. Alexaurio diu eh, sí, y mira que no era fácil. La pregunta es si ha empitjorat equipo un Gary Neville. Javier diu, por supuesto, y lo peor es que se burra en nuestra cara como lo hacían uno. Paseo BSF diu, cree que no, pero tampoco llora. Carlos Cervera, en cuestión de números solo hay que mirar y comparar, pero solo en rueda de prensa ha hecho un uno Ausias Chilet diu, aún no ni a nos es pot un davant un miura. Eh, de diu que, of course, han, han José Castillo Jimeno, buf, ni lo dudes, Juan igual o peor, no me extraña, con una lista deportivo entrenando así nos va. Marc diu, yo creo que seguís igual. Salva Fernando diu, mucho peor, como el himno coja el toro por los cuernos, este equipo se va segunda de cabeza. Dichés Aris diu, totalmente, y baja el listón del Valencia pasos agigantados en cada rueda de prensa. Lo mejor de Neville es el traductor, hace que caiga bien. Nandiu diu yo creo que no. paciencia collons, deixeu trabajar al personal. Avui hem jugat millor que altres dies. Nulo espíritu llanto. Hoy ni el traductor se ha creído el mensaje de Neville, el enchufado. Y si el equipo es peor que ayer y mejor que mañana. Amun sí que estamos peor, porque antes defendíamos bien, ahora ni eso. Y yo lo hubiese tirado ya por decir que hemos jugado bien. Pedrosismo Diu Danger, cuando quieres y no puedes estás muerto. Peligro la permanencia. Danger. Agus VCF dio cuando parecía imposible empeorar el Valencia de uno el mejor analista de Inglaterra lo ha conseguido en tiempo récord. José Adiu, el pseudoentrenador, happy amigote del tío Lim, Falques Bella Vindre. En fin ilusión també es viu. Pedro Fuertes Muñoz, no he avançat en res que lo mes mal es que estic cagat. Ecat Infinity, si mires números, sí, pero es una llumeneta de millora y la falta de temps anula la paciencia y genera ansiedad Amunt. Jesús Balmanya, ...solamente desitjo que, que la cosa mejore... pelvé del Valencia... Javier MT, el colmo ser un entrenador con doblaje, che, de película... Nandiu diu, como el crític ...y avui que que equivoqueó de capa a cua. ...William jugat ve falta y short... ...te equivoques Montalt. Christian Diu no ha empeorado, pero lo preocupante es que tampoco ha mejorado. Con Zaibo se gana presencia en el centro, que le dé minutos. Jaume Diu, otro partido lamentable, ruinoso, otro fracaso, otro ridículo. No aguanto más. Que se acabe la temporada ya por favor. Diu Manolo, coincido a 100% contigo. Joder, que no le hemos ganado a los suplentes de Las Palmas. Estoy acojonado. Con Nevila segunda. Javier Mete, hay que empezar a fortalecer la defensa como sea y de ahí construir Made in Valencia, bloque y dos electrizantes. Millet Diu preocupa el equipo equipo. l'equip. dos poc implicats. Lo de negro y de Paul es de vergoña. Ángel Diu no mejora ni el juego ni los números. Una mala lección la bromita de Lim. Nobel no conoce nuestra liga y habla inglés. David Vicens Diu Clar que han empitjorat. Ja això és una dinàmica o peguem un gir de 180 graus l'any que ve o València-Oviedo. Carlos Muñoz, la única mejora que ves en lo físico. Por lo demás, igual. Eh, estallidos diu... Eh, no, eh, Miguel diu... Jo simplement crec que bona part és del coco dels jugadors. Ángel que diu... Los jugadores están desenchufados pero bien renovados y no pasa nada. Es un club de acomodados. Si Aragonés alçada al cap... Peixorient diu, quina pregunta més difícil, puc estar en el comodí o es fa algo ja o l'equip jugarà en segona l'any que ve? Miguel diu, es fa falta jornades de convivència per alliberar tensions, que agafen tendes de campanya i se'n vagin com els xiquets. Dani diu, el Valencia de Neville juega lo mismo que el de Nuno, lo que ha empeorado la situación y las expectativas salvar la temporada. Rafa Diu, claro que ha empeorado. Solo hay que mirar la clasificación de Liga y ver que ya no estamos en Champions. Son datos objetivos. Miguel Ballester, Diu, qué vergüenza, Diu, qué vergüenza. Y Diu ya que lo hemos dado todo. Yo doy lo mismo en mi trabajo y me pegan una patada en el culo y no me troben. Eh, Moisés García Diu, pero de verdad, ¿alguien cree que tenemos jugadores para hacer algo más que esto? Ni con Guardiola se vería algo bueno. Eh, Vicente Vila, Diu, si es números, si es números palen y cree que habría de acabar temporada, Boro semana Lamirandiu se están sentando las bases para un gran Valencia. Y si seguimos así, el próximo año estará aquí Rafa Benítez seguro. Eh, Alcácer es el Raúl del, del, el Valencia, que fica collons el scout de Humiliet Miliet Albert Beluga un no está exactamente igual de mal pero porque peor es descender y eso ya lo he visto Manuel Gil ha mucho peor con Gary aún lleva mejores números que Luis Enrique la temporada pasada Sino que el equipo no le gana a nadie el otro a veces almenys ganava. La veritat diu amb un 30, diu fa olor, Boron se torna a sentar a la banqueta si seguim aixina, ah, bueno, ja moltíssims. I tranquils, diu, eh, millorarem segur, diu Borete, avui un poc millor, los mundos de Yupi. Fernando Martí diu, este pensa que encara és, és comentarista, que agarra les maletes i megacontracte que tenia de Sky i que vinga algú amb idea i Miret diu, Salva, tenim un entrenador d'Erasmus, què volem? És el que hi ha. Alguns jugadors no estan ni Peralparreta... David Amigo Moya diu si con, 19, con años y mi primer contrato pensé sacarme este verano el pase. Ahora me alegro. 400 euros que no he perdido. 12 y 43. señores Folgado a hablar del discurso... Sí, yo voy hablar del, del discurso, Manolo primer, eh, al traductor ya se le ha dicho... que el equipo... no acaba de, arrancar... Eh. O empata, que vais el to. i avui s'ha notat un traductor en un to més baix de del que habitualment estem, estem acostumats i ja sona d'altra forma també el missatge de, de, de Neville però ho acaba de comentar un oient en un missatge, parla de, de fer referència al tècnic com el millor comentarista d'Anglaterra. Sí. No sé si era el millor comentarista d'Anglaterra, però evidentment per referència serà un dels millors comentaristes d'Anglaterra. Sí. La pregunta cap a l'entrenador seria si ell haguera estat avui... Oui, eh, en Sky Sports analitzant un partit, este partit, el València-Las Palmas, o un partit Manchester United-Fulham o Crystal Palace, on la imatge del Manchester haguera sigut calcada la del València, eh, s'haguera dit el que ha dit posteriorment en roda de premsa eh, referència al rendiment del seu equip. Entenc que no ho diria i que, evidentment, el que ha, ha, ha tractat de vendre pues és un missatge, entenc... D'optimisme. Eh? D'optimisme, però per a protegir al futbolista, que és el mateix que feien, que feien Nuno vull dir, Exactament Neville és Nuno l'equip de Nuno és l'equip de Neville i a partir d'ahí eh, el València no ha progressat en absolut respecte al canvi d'entrenador de, per tant, si ja va perdre temps el València tardant tant en fer fora de la banqueta a, a Nuno si després de 12 partits 13 sense Nuno l'equip està igual que amb Nuno pues el València ha tornat a perdre el temps i ha tornat a equivocar-se i espere que la reacció de l'equip en les pròximes setmanes me lleve la raó, però si no Manolo pues el València s'ha equivocat dos voltes no, i, primer amb Nuno i ara amb, i, amb i el problema, Salva, eh, el problema en la situació en què, en que viu el València esta, esta nova situació eh, empresarial o no sé com dir-ho uh -huh. o esta nova situació so, societària el problema és que eh, Ara tu dius, vale, s'ha enganyat eh, eh, eh, i ha dut així un entrenador, una altra vegada un entrenador que no era l'apropiat per, a, per a València. Però és que, clar, com queda tot, tot tan junt, vull dir, ara, jo, quan venia cap a, cap a la ràdio, pensava, què estarà pensant Suso García Pitas avui? Vull perquè, perquè ell ha dit que té bona sintonia en Garineville, que li pareix un entrenador que tal, però estarà pensant que ell és el responsable màxim ara de, del València. I ell té que buscar solucions a este València perquè l'han posat ahí per això. Jo I, també ho he pensat, jo. I, eh? i, i, que I què estarà pensant Suso? Estarà pensant, ostres, com no guanyem el diumenge en Riazor i com l'altra setmana no sé què i com nos eliminen... És que en, en, en, en set dies el València pot estar pues, com hem dit, mirant pa cavall en compte de mirant pa dalt i eliminat de la Copa. A lo millor no, però és que aquesta possibilitat és molt real. És que és molt real. I, i, i el director esportiu, perquè n'hi ha que parlar ja de futur i n'hi ha que parlar de futur pròxim, tindrà que pensar que la gent se va tirar contra Neville perquè la gent, encara que el, el propietari siga el que ha posat molts diners està molt calenta en, en, en l'entrenador, està molt calenta en els jugadors, està molt calenta en Lin, per el, la manera d'actuar que ha tingut, i al final, clar, eh, pues 10.000 al Camp Gui. Per cert, eh, no, només una, una coseta, ja n'hi ha eh, horari tornada de la Copa del Rei dijous 28 de gener a les 9 de la nit Unió Deportiva Las Palmas van a seguir de futbol és mm. l'últim partit de les quarts de final jo també he pensat en això que deia Juanjo val? Eh, i què estarà pensant el Suso? pues vos dic una cosa en això no vull dir que Suso sigui egoista, val? però com este món del futbol eh, n'hi ha tant d'ego i d'egoisme, les dues coses, val? pense que seria fantàstic, Suso pensarà, imagine, que seria fantàstic que el València fera quart encara, seria fantàstic, però si no ho fa, ell sap que no té cap responsabilitat ell sap no, que no, no té cap responsabilitat no, de fet, però, les seves primeres compareixences públiques ho ha deixat clar que ell ara no té marxa de maniobra que, que la decisió de firmar futbolista i això hauria estar treballada des de fa meses enrere eh, mesos enrere val? estic convençut i te dic una cosa tu si, creus que... si fem una regressió espera Juanjo si fem mm. una regressió de dos anys pel que ve ara és còmodo lo mateix que Panuno quan aplegà era còmode plegar, agarrar una temporada en la sí, que sí, no, no cap competició europea o tenies eh, eh, i, i, no te, i no tenies res gros i a veure, me vaig a centrar en fer-ne quart en guany que ve i és relativament còmodo però, així, però Vicent, això que és de veres com les coses continuen aixina mm. no serà de veres mireu, jo, perdona vull dir, com el València continua sense guanyar partits el director esportiu del València tindrà que dir-li al propietari que així n'hi haurà que fer alguna perquè home, si no igual no n'hi ha projecte eh, per eh, l'any que ve. Eh, és que, atenga, home, jo no tinc dubte de que si a Suso el deixen, el deixen fer, el perfil de tècnic que ve pues no li sembla a Gary Neville però gens ni miqueta. I damunt a nosaltres ens han venut la cabra de que Gary Neville era per sis mesos, no? A veure, jo anava ahí. Jo des del primer moment no me creía que Gary Neville fuera, eh, fuera para sis mesos y crec que ho comentat más de una volta eh, que... pues no va a quedar més collós que que siga para sis mesos no, no, no, però... Eh, eh, I, i, eh, i, i pel compte que diu a Suso que sigui així com eh? diria que deixeu-me acabar afició deixeu-me acabar coneguent... <laughs> Ja, pobre Jaume no el dijaren, eh? <laughs> Per això Coneguent la idiosincràsia anglesa i, i, i la idiosincràsia anglesa i britànica un tío per a sis mesos ni meneja la família d'Anglaterra i la du a Espanya ni aprèn espanyol saben com són els anglesos luego ell venia per a més de sis mesos ara ve el color que està agarrant el malalt me fa dubtar que la temporada que ve Gary Neville siga l'entrada del València eh y Suso, tío. Si a Suso li... Yo estoy seguro. Es que 200%. Si li dicen... Me, eh... Y me consta que, en un, que Suso va convencer a Lim perquè és dels poquets que no, li, que no li va fer la pilota. Vull dir, tot el món a l'IM li fa la pilota. Que Suso va convèncer a l'IM? En el discurs, a mi lo que me conten és que li diu així, així, així, així, i així és pagat un sobrecost i és pagat això, això i això que a dia d'avui en el mercat té este preu, este preu, este preu i este preu. Però, eh, vale. I si lo que mos ha dit Suso en les primeres compareixences de, de yo lo que quiero es que el Valencia vaya bien, lo que quiero es que el Valencia vaya bien, o uso per el counter que li du... És que jo estic 200% que aquest entrenador no continua pero per mil circumstàncies. Però, la... jo, jo vaig a dir una cosa, a veure... Però que per, per a dir... parla d'una altra cosa, crec. Eh, per a dir-li a l'IN que Méndez l'ha enganyat en això, en això, en això, no fa falta Suso, ni, ni fa falta no, ningú. algú que li ho diga. Vale, vale. Que fins ara no li ho havien dit. Vale, correcte, i després ell te va estar de fer cas. Vale, ese Val. És, eh, eh, que estructura oriental perfecte. de qualsevol empresa és molt piramidal. Perfecte. I el de dalt és el que mana. Si no ja li pots dir tu missa que, no que eres un subordinat. Que no digo però, que no. però tu estàs dient, Salva, que, que a Suso l'han firmat per tindre un escut? A Suso l'han firmat primer per a tindre un escut. I després, perquè el València ahir tenia una carència i Meriton s'ha donat compte que tenia aquesta carència i han posat a Suso García Pitar per a com a escut per a solucionar aquesta carència i com a escut. Pues ara vora, ara voran com va la pel·lícula, quan t'acaben el, el, el, el, que, el que fa Dolce... com a escut, perquè no tenien escut. Y perquè s'ha han dado de que ahí y se buit tenían que cumplirlo. lo I era Subirats o Suso. Y al final, pues ha sigut Suso. 12.51, pausa per a no l'última, per a la publicitat, i en tornar tenim que parlar. Com vostè que dona a parlar de la capitania, a fer la porra de Belarte, que no l'hem fet, que no sé, ui, o Linares o... Jo vull dir una cosa, Xemi, que No, diso, diso, diso. Diso, diso, diso. No, que, eh, que, que, que quan abans dia eh, salva... No, després ho diré. Vale. <laughs> Vos ha donat temps a que Linares diga el que te vol dir a fer la porra de velarte, a parlar de la capitania i a sentir el gol del València per a tancar el programa. Vinga, 12 i 52, tira-li. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Valencia, en Valencia Ciudad, Paterna o Pista de Silla. Elige el más cercano. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Situación límit per al Valencia en la 97.7 Ràdio. Diumenge, a les 6 de la vesprada, el Valencia juga en la Coruña Corunya la obligación de sumar una victoria victoria si no vol entrar en la pitjor crisi de la última dècada. A Deportivo de la Coruña, València. Viu este partit en situació crítica amb el futbol en valencià sense filtres ni edulcorants que te conten Manolo Montalti i Salva Folgado. Recorda, Deportivo València. Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Anem contra Llotxe, lo que volia dir és què volies dir? Que en temporades com aquestes que eh, de Wiga que no, però probablement en les últimes 6 o 8 jornades... No te vas ajudar res. No te vas jugar res. Són ideals per futbolistes que consideres que realment eh, aprofiten dins del teu planter manprendre-los a fer fut... No ara, eh? Perquè ara ara és tirar-los al foc, a geons. Dir, però, però al final aprofitar i, vale. i donar a Snam. Això per un costat. Per l'altre costat, eh, Gary Neville parlant del tema de la capitania. Hemos hablado bastante al respecto, es una decisión a la que hemos llegado juntos. Sé que me vais a querer apretar, con esto, pero si tuviera algún problema con Dani o entre el club y el jugador, pues no lo hubiera sacado en primer lugar y en segundo lugar no hubieras visto el rendimiento que ha dado hoy. Creo que ha estado fenomenal, ha sido el mejor del partido y sentimos que es mejor que él pueda mm, jugar con la expresión y la libertad y eh, he decidido que Paco debía llevar el brazalete de capitán. Obviamente he hablado con los jugadores, pero por la discreción que requería hemos querido en estos dos o tres días no decir nada y aquellos que no han eh, estado convocados hoy todavía no se les ha hablado esto. De aquí al final de la temporada habrá un capitán nuevo y hablaré eh, de esto en mayor profundidad en la previa al partido contra el Deport. Va a haber capitán o Folgado cuenta conta episodio que narras por You y que Folgado diu, a mí me lo han confirmado desde el vestidor y diu fa parlar a Parejo davant de la plantilla probablement perquè buscava l'ascendència del capità que és un, és un discurs molt prever és evident que no li agrada el discurs de Parejo val? per molt que diga que avui Parejo està molt bé Parejo ja ha quedat assenyalat pel seu entrenador diga Neville lo que diga Parejo ja està assenyalat com a, com, per a, com a persona eh, no capaç de dur el passar de, de capità del València que no té ascendència sobre el grup i va ser Paco Alcácer teniu alguna cosa a dir sobre això? pues que probablement tinga raó. Punto. Vale. Que probablement tinga raó. Que, que, ara, que la decisió sigui intel·ligent no me pareix, no me que sigui intel·ligent però probablement tinga raó tenia gràcies senyors jo le tinc por en, en la en la, en la maleta i en la mà me dona un, que, una part que, que una vegada més se demostra que si un entrenador té que tirar mà del capità perquè motive els seus jugadors davant en un vestidor en un descans d'un partit mal s'estan fent les coses Val. Fol eh, Folgado. Jo estic Cortilinares. Eh, probablement tots li donaria la capitania al Càcer abans que li la donaríem a Parejo pero que el técnico faça ara i se moble no tiene que manejar-lo ara Manolo, i se moble se maneja quan acaba la temporada si continua. Manejar les coses a mitad d'una temporada sol ser una molt mala solució. I una cosa que se m'ha quedat i acabe molt ràpid, vale, el discurs vinga, de Gary Neville Manolo, ha tornat a dir lo de futbolistes jóvenes, vull dir altra volta com a coartada lo de futbolistes joves Ja cansa. Estem escoltant Nuno quan, quan parla sí, Gary Neville. La veritat és que eh, eh, Neville s'està nunissant Exacte. cada volta, cada volta més. Ahora, Linares, un número del 1 al 12. ¿Un número del 12? Sí. El 11. El 11 es Javier Adell García. és el guanyador de la Porra Belarte. Javier Adell García, es posarem en contacte amb tu per a... Ah, que és el teu poble. <laughs> Javier, ja me convidarà. Ja, ja li donaràs un paquetet d'alguna cosa. Té tot, de dolç i de sal, és un, és un espectacle. Senyors, ha estat un plaer, se'm mosca la curta la tertúlia. A voltes passen aquestes coses. Linares, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Juanjo, moltíssimes gràcies. Adéu, bona nit. Olgado, doncs se sentim el diumenge. Vale. Senyors, ho deixem així. Uh, ja sabeu que demà a les 3 24 el Murciélago d'un Levante Televisió amb Vicent Sempere i que nosaltres tornarem el diumenge per a partir entre el València Deportiva Deportivo de la Coruña. micha horeta avance, Así que vos eh, pues anem a el gol del Valencia el gol Ferto yo del València, el fútbol el gol de San Paco Alcácer. Acaba Esports 97, comença la nit. gracias adeu y no te claro que fer, va la deixa Dani Parejo, Dani Parejo pero Alcácer, Alcácer que le pega, porta esquerra Piatti, la dona per Aparejo, que ara Maniu Malazbe, veient el passe per a Paco Alcácer, al qual li cau la pilota en la frontal, però estava massa soles, i ahí Paquito no perdona, perquè du el gol en la sanca, empata el València, empata Paco Alcácer, en el 16 de la segona, en el 61 de partit, València, capital, Cácer 1, Les Palmes 1.